باب الأذان والأذان سنة للصلوات الخمس بعد دخول وقتها اذان سنة هست براي نماز هاي پنجگانه بعد داخل شدن وقتش الا الصبح جز صبح فإنه يؤذن لها بليل قبل الفجر وبعد نصف الليل شا... شا... امام شافعی رحمت الله علیه میگه یا شوافع بگیم جز صبح یعنی يعني میشه صبح, صبح استثناء کرد از بقیه گفت که بقیه رو باید بعد از اینکه وقت داخل شد از آن بگی جز صبح میگه صبح از آن گفته میشه براش در شب قبل از فجر و بعد از نصف شب قبل از نصف شب البته نمیشه گفت میگه خب اینو البته استنباط میکنن از اون حدیث که دو اذان در زمان پیامبر گرامی اسلام بوده اذان اول برای تهجد خانه و سحری خوردن و اون مسائل که البته الان این متاسفانه این سنت در خیلی از مناطق متاسفانه اجرا نمیشه و الاذان ان یقول اذان اینه که شخص بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يرجع فيمد صوته ويقول سپس دوباره میگه ترجیح میکنه صوتش رو میکشه و میگه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله این سنت بهش میگن ترجیح یعنی شما أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله یک مرتبه آهسته میگی اینا دوباره اینا رو با صدای بلند میگی یه بار با صدای پایین دوباره این عملو بهش میگن ترجیح ترجیح هم یکی از سنت هایی هست که متاسفانه این روزا اجرا نمیشه در خیلی از مناطق خب البته بعضی از فقها سنتش نمیدونن ولی امام شافعی رحمت الله علیه این عملو سنت میدونند خب بعدش هم که ترجیح انجام داد میگه حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله مثل از آنایی که در دنیا میگند اهل سنت خب ولی ترجیح خیلی جاها مخصوصا در مناطق ما خودمون احناف گفته نمیشه ولو ترک ترجیع شهادتین کار تارکا لاول الاذانین میگه اگر چنانچه ترجیح و ترک کرد از آن باطل نیست ولی سنت بودن چیه؟ ترک شده و تصویب سنت و تصویب سنت میگه تصویب هم سنته ترجیح همینی بود که اشهد ان لا اله الا الله دو مرتبه آهسته میگی اشهد ان محمد رسول الله دو مرتبه آهسته میگی یعنی اینا رو ردیفی چهار مرتبه میگی هر یکی رو دو مرتبه آهسته بعدا میای دوباره با بلند میگی اینو میگن ترجیح این سنت بود سنت بعدی سنت تصویبه فی اذان الفجر البته در اذان فجر و هو ان یقول تصویب اینه که شخص معذن بگه الصلاة خیر من النوم نماز بهتر از خوابه البته اذانو بگذار ترجمه کنیم الله از همه چیز بزرگتر است گواهی میدهم که معبود به حقی جز الله نیست گواهی میدهم که محمد فرستاده الله است بشتاب به سمت نماز بشتاب به سمت رستگاری الله از همه چیز بزرگتر است معبود به حقی جز الله نیست این ترجمه از آن بود تصویب هم در از نماز صبح اینه که شخص بعد از حیا علی حیا علی الصلاه و حیا علی الفلاح میگه که الصلاة خیر من النوم دو مرتبه ويلتفت في حي على الصلاة حي على الفلاح یمینه يمينه ان يساره لیسمع النواحي یکی دیگه مسئله کس میگه زمانی که حی علی الصلاه و حی علی الفلاح میگه به سمت راست و به سمت چپ صورتش رو میگردونه تا هدف اینه که صداش بهتر به این سمت و اون سمت چه بشه پخش بشه خب الان مثلا بلندگوها به هر سمت هستن بعضی از فقها اینو دیگه ضرورت نمیبینند ولا یزول قدمه میگه در این کارش که صورت رو میچرخونه دیگه پاهاشو تکان نمیده ويؤذن للجماعة ويؤذن للجماعة والفرادى في الحضر والسفر مسئله بعدی ازان میگه اینه که چه جماعتی خونده بشه نماز چه تنهایی چه در شهر باشه چه در مسافرت ازان داده میشه پس ازان گفته میشه برای نماز جماعت و برای نماز تنهایی و در حضر و در سفر ثم یقیم لها سپس اقامه میکنه برای نماز والإقامة أن يقول مع الفاظ إقامين هست که الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مالتو چند چی آورده؟ الله أكبر الله أكبر يكبر بالي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله به این شکلش آورده تو این کتاب بله خود خودمون احناف الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اذانمون و اقاممون مثل همه فقط اینه که قد, قد قامت الصلاه درش اضافه هست ولی خب اون روایت تکیشون بهتر هست الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خلاصه فقه هست با وسعتی که دارد و نظریات مختلف فقهای بزرگوار القبلة في اذانه وإقامته اقامته رو بسمت سمت قبله میکنه شخص در اذان و در اقامهش ويكون فيهما على طهر و در اذان گفتن و اقامه گفتن بر پاکی می باشد شخص یعنی پاکی داشته باشد فان اذن غیر متطهر جاز اگر اومد و بدون وضو اذان گفت جایز است و یرتل الاذان و یدرج الاقامه اذان رو با ترتیل میگه و اقامه رو با ادراج سریعش میگه الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله آه، به این شکل و ما فات وقته اقام له ولم يؤذن و اون نمازی که میگه فوت شده وقتش خارج شده براش اقامه میکنه اما از آن نمیگه و من اذن فهو احق بالاقامه و کسی که اقامه از آن گفته اون مستحق تر به اقامه هست البته این روایت گروه از فقها هم ضعیف دانستند و سنت لمن سمع المؤذن لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول بدلا من ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله میگه سنت برای أفرادي كأزانو از آنو إن این هست که شنونده بگوید مثل معزن یعنی هرچی که معزن میگه اون تکرار کنه جز زمانی که معزن میگه حی علی الصلاح حی علی الفلاح در این موقع دیگه شخص به جای حی علی الصلاح و حی علی الفلاح میگوید لا حول ولا قوت الا بالله چرا فلسفش اینه خب مؤذن تو مسجد میگه حی علی الصلاح بیا برای نماز خب شخص تو خونش که دیگه نمیگه بیا برای نماز خونه من بلکه میگه لا حول ولا قوت الا بالله و فی قوله قد قامت الصلاه فانه یقول بدلا منه میگه زمانی که مؤذن میگه اه، اقامه کننده میگه قد قامت الصلات شخص به جای قد قامت الصلات میگه اقامها الله و ادامها ما دامت السماوات والارض اقامها الله و ادامها ما دامت السماوات والارض ولی این روایت که اقامه الله و ادامها ضعیف هست به این خاطر خیلی از فقها اینو قبول ندارند ما دامت السماوات والارض که خب بعضی که اصلا جز حدیث نمیدونن ولی اون اقامه ها و ادامه هاش رو حدیثی ضعیف میدونن لذا چیزی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم به شکل صحیح بعد از اقامه وارد نشده است خلاصه ما تا اینجا کار اکتفا میکنیم الله متعال ائمه بزرگوار و فقهای بزرگوار جزای خیر بده بارك الله فيك